Dabar atliekant e, soham, reikia stengtis, kad e, kvėpavimas būtų sąmoningas ir be užlaikymo. Tiesiog jis neturi būti automatinis, automatiškas kvėpavimas. Tai reiškia sąmoningas įkvėpimas ir sąmoningas iškvėpimas neužlaikant. Ir po to, reiškia, po truputį jis... E, gilumo, e, reiškia įkvėpimo ir iškvėpimo gilumas mažėja, mažėja, mažėja, mažėja, pakol pasiekėte visiškai beveik silpną, silpną įkvėpimą, iškvėpimą, įkvėpimą. Toks šiek tiek liktai reiškia organizmas, liktai, liktai norėtų uždusti jau. Reiškia, bet e, lik ne, toks vat, biškai diskomforto tokia būsena sąmoninga reikia su kvėpamu pasiekti. Būtent tuo metu aktyvinasi visa, visa energetika. Padeda. Protas iš karto gauna nusiraminimą. O mantra būtent soham, tai aktyvina tam tikras, pavadinkim, dvasinę energiją, kuri ir e, e, būtent transformuoja mūsų samskaras, nuramina mūsų proto tos vibracijas. Va. O atliekant tom, tai tiesiog reikia, nu, tiesiog, jeigu norit iš tikrųjų, kad veiktų praktika, tiesiog įsivaizduokit, kad tiesiog atiduokit Dievui problemas. Visą save, lygas, visą, ką turite, atiduokit jam. Pradžių problemas, paskui galit santykius atiduokit jam. Visą. Kiekviena moteris sako, kai tik pagalvoju apie vaiką, iš karto nebegalėjau. Taip, gali būti kažko ir negalėsit. Reikia viską iš tikrųjų būtent atiduoti, reiškia meditacijos metu, reiškia paleisti, reikia visko. Viską, viską paleisti. Viską netgi savo sielą atiduoti. Ta prasme, neišėna savo sielą, tai reiškia visą save atiduoti. Tai yra būtent tai yra Dievui. Ir ir svajonės viską. Tuo metu vyksta apsivalymas. Būtent tada e, vyksta būtent karmas apsivalymas. E, būtent todėl e, yra, jogoje yra penki, yra penkios jamos, tai yra, penki, reiškia, tai yra etika tam tikra, tai yra ahimsa, tai yra neprievartos principas. Ne? Tai reiškia, kaip mūsų kalba kalbant yra praktiškai meilė turi visur mus vadovauti. Ir mm, ta meilė yra, pradžioje gali būti emocinė tokia bišk, bet paskui tampa tokia gilesnė, kad e, auklėjamoji meilė kaip mes vaikus mylim, mes juos nenorim, kad išlepę būtų, tai biškai reikia ir kartais ir auklėjimo, ne? tai irgi meilė. Ne? O tai jeigu mes vaikų duosim vien tik saldainės, kas jam patinka, tai yra pirmo lygio meilė. Antro lygio meilė, kai mes nenorėsim, kad mūsų vaiko dantis būtų sugedę ir, reiškia, ten būtų lygotas. Mes jam iš karto žiūrėsim, kokį maistą duoti. Ir Tai bus meilė aukštesnio lygio. Aukliamoji meilė. Tai va, tai paskui dar trečio lygio meilė, kuri gali būti mums visiškai nesuprantama. Tai būtent yra, kuomet mes suvokiam, kad e, tas vaikas mums visiškai nepriklauso galų gale. Mes jam tik padedam, nu, tiesiog eina savo keliu tą sielą, paleidžiam ją viduje. Būtent tai yra aukščiausio lygio - meilė ir būtent laisvė. Meilė tikroji gimsta iš laisvės ir jos iškart nepasieksim. Pradžioje visada turi geri jausmai, emocijos būti tokios, paskui biškai giliau pamatyti reikia. Auklėjamoji meilė turi būti. Tai lygiai taip pat reiškia, va, žiūrėkit, ateina joga žmonės arba į meditacijos pamokas. Ir mes matom, kad daugiau kartais ateina, kartais mažiau, va, tai yra žmonės, kurie stabiliai ateina. Tai va, tai reiškia, tie, kurie supranta meilę pirmam lygmenį, jiems e, labai juos, juos valdo tai, kas jiems patinka, nepatinka. Dažniausiai. Aš čia kalbu iš savo patirties, iš savo stebėjimo ir, ir kitų žmonių, kurie eina keliu patyrimų, tai yra sutampa. Pradžioje, reiškia, va, tas toks yra. Jeigu, pavyzdžiui, ateinam į jogą, pat nepatiko joga, ne, mokytas kažkaip griežtesnis, koks ar vėl kažkas. Va, tas patinka, nepatinka labai daug. Aš atsimenu, kaip mes pirmą kartą meditaciją, aš paskelbė internete, daugiau niekad šito nebedarau jau, nes pilna salė priejo žmonių, net e, žmogus su vežimėliu tuo atvažiavo. Nu, ne, ne gal. Suprantat, <laughs> ir aš kaip daviau meditaciją, nu, jogos, ta, nu, kaip, na, nu, ką mes čia dabar darėm, tai aš tą žmogų atsimerkęs, taip sėdėjęs, tokiam akim žiūriu, įsigandęs, kur iš čia papuolė. Jis gal, kad meditacija, nu, kažkaip kitaip. O kad čia yra darbas, Tai va, tai viskas, daugiau nemačiau aš jo. <laughs> Ne, daug taip yra žmonių, kurie tai perina. Ne, tai nesvarbu, tai kiekvienas eina <laughs> savo keliais, bet va, tas pirmas lygis, kai ir va, tas va, patinka, nepatinka. O kai yra au, auklėjamasis lygis, o pavyzdžiui, kai suprantat, kad jau hm, tu, tu nenori, ne galbūt. Nėra noro, pavyzdžiui, lietus lyg pradėjo šaltą. O gal namuose pabūti, žinai. O gal o, pažiūrėti serialą, kokį dabar įdomus eina serialai. Ir nieko tokio, čia vieną kartą praleisiu, va, paskaita bus įrašyta, paklausysiu, žinai. O taip, visada viskas prasideda nuo pirmo karto. Praleido, paskui žiūri, kad dar kartą praleido, paskui ateina, jau nebesupranta, apie ką čia kalba eina, praleido ir viskas pasibaigė. Noras dinksta, kažkokie nauji dalykai atsiranda, žmogus ir nueina. Tai vat e, antram lygmenį žmogus sako, ne, reiškia, jis turėtų laiką pastatyti, reiškia, šit, šitą pusmetį, aš, nu, arba metus, šitą sezoną, bus, nebus, yra galimybė einu. Reiškia, aš turiu šitą dalyką įsiaiškinti, išmokti. Jis jau, reiškia, tai meilė aukštesnio lygio, meilė savo. Čia aukštesnio lygio jau yra. Tai va šitam lygmenį reikėtų dirbti mums. Mes esam šitam lygmenį. Mat, stabi čia žmogus, kuris siekia stabilumą, jis gali kartais ir iškristi, bet jis labai greit atsistato, deda pastangas. Tai yra pastangų dėjimas, jau yra, reiškia, tai jau yra, reiškia, jis išeina iš savo karmos, toks žmogus. O tas, kuris tik tai biš kažkokių kliučių atsiranda arba ting, tingulis, jis neišeina iš savo karmos jam o meditacija neveikia. O jeigu, pavyzdžiui, mes dedam pastangas, mes nugalim savo tingėjimą, savo tą vidinį nenorą, e, po to mes pamatom, o kažkas va, prasiplėtė, suvokimas, supratimas, kažkas gyvenime pokyčiai ir mums tai. Ir kuo mes giliau visą tai suvoksim, mūsų pastanga bus, reiškia, tokia nusekli, valinga savotiškai. Tai va, ir va čia tokia va, meilė savo yra tokia, kuri, reiškia, išgydo. Vat domėjusi e, šiandien tokią knygą įdomią, įsigijau, galvojau, nu, nepigi tokie man, bet e, visą dieną galvojau, galvojau, bet visgi aš ją įsigijau ir ten yra apie lygas, priežastis lygų Ir ten atsiverčiau, žiūriu, kad gribelis, jeigu yra pas jūs, būna pas žmonės gribelis, tam nagų, paskui vėl ten soks tam būna. Ir žiūriu, reiškia, kokia pas žmogų mentalinė priežastis yra tos lygos. Mąstymą, modelis. Gal žinot? Žinot, koks man patiko labai. Atidėsiu vėliau. Padarysiu tai vėliau. Mąstymo modelis. Ir jis e, žmogų rūkština organizmą, toks mąstymas. Van, reiškia, žmogus kaip ir vangumas, toks pas atideda vėliau. Sako, darbas ne vilkas, mišką nepabėgs, ne tokie va visokie. Ir pasirodo toks mąstymas, kai jis tampa, tarkim, jau, reiškia, pasamoninis, reiškia, pažmogus apsirga lygom. Gribelis gali nagų, nagų grebelis taip toliau. Ir pasirodo, jeigu tu tą mąstymo modelį keisi ir jeigu tu dar priimsi kažkokį tai gydimą, nes paprastai žmonėm ką daro, jeigu nagų koks grebelis, operacija paprastai. Kantrybė žmonėm nėra, kad ten pusę metų kažkokias tepaliukas tep, tept, operacija. Bet priežastis tai liko. Kažkur kitur išlės. Aš ausų grybę jau pradėsiu. Tai va, tai reiškia grybo, tarkim, jo priežastis ir mentaliniam lygmenys, vaizduojam. Fizinį kūną tu gali, aišku, pagydyti, paskui visiems sugrįžti. Kitaip. O gal dar piktesnis jis bus. Ko čia mane palėtė, žinai. O taip. Ir žmogus mastų gribelio, ir žmogus galvo, čia mano mintis. O čia gribelis sako, paskui padarysi. Paskui. Ne, nieko tokio. Atidėkim. Ir kiek tokių, tarkim, kažkokių tokių dalykų mūsų min, minčių, kurios yra visiškai ne mūsų, o parazitinių struktūrų, kurios netgi fiziniam kūne jau turi savo šaknis įleidį. Ir siunčia mintis. Tai va darbas. Atidėjimas hmm. kaip ir pažadėtina šiandien. Pažadėtina? Plauk, neišgirdau. Nu, pažadai, matomai, jeigu jų neįvykdai. Nu. Nu. nu, galbūt ten biškai kitoks yra, bet pa, panašus e, pažadų nevykdymas irgi. Tai jau, jau, jau yra. Tiesiog reikės pasigilinti, labai įdomi tokių minčių yra ir praktiškai, įsivaizduokit, reiškia, vat, žmogus, vat, pavyzdžiui, mes om atliekam ir jeigu žmogus, pavyzdžiui, turi tą kažkokią tai lygą, kad tai vat, gribelį turi, ne, ir sako, aš tau tą lygą atiduodu Dievė. Omai, tai yra taip reikia tai daryti, bet jis turi suprasti. Jeigu jis nekeis savo mąstymo modelio, tu nieko jam netinuosi. Nieko nebus. Aš kaip pavyzdį paimu, kaip pavyzdžiui, kaip galim dirbti su om. Tai reiškia, reikia keisti mąstymo modelį. Tai reiškia, jeigu tu sakai viešpatė išgydyk mano tą lygą, aš to o metu sakau, va, atiduodu. Tai reiškia, kad jūs turėtumėte laiku visus darbus padaryti ir jų netidėlioti. Atėjo laikas mankštai, darot mankštą. Atėjo laikas medituoti, darot meditaciją. Netidedat. Ne vakare. Ne, ryte patingėjom, ai vakare. Nu gerai, ačiū Dievui, jeigu dar vakare padarom, tai dar. O tai būna, kad į vakarę laiko nebėra, ir va taip hūkšt, hūkšt, tai ir va žmogus viskas. Labai daug tokių dalykų va. yra galima būtų analizuoti ir analizuoti, iš tikrųjų galbūt ir vertėtų mentalinės tas struktūras. Tai reiškia, jeigu mentaliniam kūne priežastis, tai reiškia, iš praeitų gyvenimų yra pažydimas. Įsivaizduojate, kad erkė jums, mums, <laughs> jums, mums, visiems kampas įkanda, yra priežastis, gali iš pietų gyvenimo būti. Įsivaizduoju? Būtent to. Jo, būtent, e, kad, nes yra žmonėm, kurie įkanda laimo lygą, neapsarga žmonės. Nu. Vat kad, kad apsarga? Taip, jokių antibiotikų. Nes jeigu, pavyzdžiui, žmogus išsigąsta, mūsų nu, vaikų mes neįsigandom, mes e, kiti biški pasaulį matom. Mes neįsigandom iš karto, kaip sakant, yra gerų, labai, tikrai labai, labai gerų tų gydytojų, turim pažinčių. Ir, ir. Tai va, tai Įsivaizduojate, toks priežastis praeituose gyvenimuose. Ir aišku, ta lyga galėjo įsivystyti kažkokią problemą nu, rimtą. Kaip lyga reiškia šaknį turi kur. Tai va, ir va, priežasti, kaip ir nustatė tą priežastį, ten tam tikros net yra momentai. Tai va, tai yra. Tai va, įsivaizduokit kažkokios, tarkim, net ir... Yra ar lygos kažkokios, ar žmogus problemos gyvenime, tai jis turi priežastis kažkokias, jeigu jas pašalinus ir po to dar susitvarkius, jos tiesiog vyksta atsistatymas. Tai va tokie dalykai. O šiaip tai, va, Galima tiesiog paimti lygą savo problemą, surašyti priežastis, išsiaiškinti mentalinės, kokias pažįstas yra minties struktūras. Galima su kristalais gydytis, šiaip nešiojant tiesiog vat, kažkokius pakabuką ar, ar, ar apyrankę, ar naudos metu kažkokį stalą ar kišenį laikant yra tiesiog jis irgi padeda būtent tą gydyti minties struktūrą. Išgydžius minties struktūrą ateina susivokimas ir tada, reiškia, ta energija gydomoji eina per šaknį lygos ir lyga viskas pradeda gyti. O tokie dalykai yra. Yra labai geras va ta mėlyna knygutė, kur maldos, ne, yra arhangelai yra. Ir ten, va kaip su jais dirbti, reikėtų atskirą seminarą padaryti. Ten jie, e, arhangelai, ten yra mūsų energijos, yra žmogaus energijos ten yra. Ne kažkokie ten debesite tupi ten ir kažką ten daro. Ne, ne, ne. Nu, savotiškai galima ir taip pradžiai įsivaizduoti. O iš tikrųjų tai yra, e, realiai tai yra mūsų energijos, kurios mėgančios yra mumise. Tai yra mūsų pačių, kuris e, uh, neaktyvės yra. Tai būtent atliekant tas maldas mes aktyvinam, tas, žadinam tas energijas ir jos atlieka, tarkim, e, veikimą tam tikrą veikimą mūsų sąmonė ir mūsų gyvenime. Komet e, mes kreipiamės, jos aktyvinasi, tartum pasiskirsti esam aš, kažkas kreipiasi, ne? Iš tikrųjų, vat savęs pažinimas yra, kad, kaip sako, žmogus vis suvokia save kaip kolektyvinį sąmonės dalį. Jis, pavyzdžiui, kažkuriame etape žmogus savęs nebeatskiria nuo kolektyvinės sąmonės, bet tuo pat metu jis turi individualų kūną individualų charakterį kažkokį ir taip toliau. Tačiau viduje jis save suvokia kaip visumos dalį. Tai yra kolektyvinės sąmonės dalį. Ir tai, kas įvyksta su, reiškia, su kitu žmogumi, jis priima praktiškai pasmeniškai, todėl eina padėti ir gelbėti. Praktiškai tai yra visuomenės, va, jeigu mūsų visuomenė jau tokią sąmonę pereis, ji išliks, o jeigu žmonės liks egoistai, galvos tik apie save, tai mes užteršim gamtą, sugriausim viską ir žmonija išnyks. Egoizmas, jeigu neperės žmonės į kolektyvinę sąmonę. Tai va, įdomiai tokie, žinai, pamastymai. Kai serga visa visuomenė, būti sveikam yra iliuzija. Tu nebūsi pilnai niekada laimingas, jeigu tu gyveni sergančia visuomeniai, kurie eksploatuoja gamtą, visas, kaip sakant, ten mineralų karalystės, taip vadinamas, augmenijos, gyvūnijos, reiškia, stikijas eksploatuoja, teršia, nesirūpina. Ir mes gyvendami tokia visuomenė negalim būti pilnai laimingi. Todėl žmogus, tarkim, mūsų visuomenė sąmoningas, jis e, viską darys, kad harmonija būtų, nu, kad mylėti gamtą reikia, mylėti, nu, auklėjamajam lygmedį. Jeigu reikia ir žodį griežtesnį pasakyti tinginiui, pačiam savo tinginiui pasakyti, pirmiausia, ne? Nes tinginys pas mus yra toks kiekvieną rytą. Jis sako, gal tu nesikel, gal neik, nieko nedaryk, kam tos mankštos tau čia reikia, vakarą jau darai. <laughs> Na, ne? Tinginį iš sanarių išvaryti, iš raumenų reikia, ne? Supratimais, su kvepavimo pratimais. Galima bėgioti, kiekvienas savo turim kažkokias priemonės. Tinginį išvaryti reikia. Tai va, o meditacija tinginiams neįkandamas dalykas yra. Sugrįžtame prie meditacijos. Yra tokių žmonių, galvoju, kad, kurie galvoja, kad meditacija tai yra laisvalaikio praleidimo forma. Ir kai pamato, kad čia neišeina jiems tai, nu, taip smagiai praleisti, kaip įsivaizdavo, jie nusivilia ir ieško kitų mokytojų, kitų mokymų. Ir taip sako, aš ieškau. Nu. Tai va taip. Taigi darbas su savim jis nėra kažkoks tai kankinimas savęs. Jis turi būti labai prasmingas, labai suvoktas ir ką tu nori padaryti. Iš tikrųjų, pirmiausia, reikia išsivalyti save, sutvarkyti. Taigi, mes praeitą kartą e, kalbėjom apie e, mantrą ir biškiai pabandysim prieiti prie tų visų, kaip mantra veikia. Ką aš noriu pasakyti, mes praeitą kartą baigėm kalbėti apie tai, kad, pavyzdžiui, vat, matot, vat, čia yra vat, paveikslai, ne, gyvybės visokios. Tai čia yra tų mantrų personifikavimai, čia simboliai. Ir e, vat, mantrų veikimo, tarkim, metodas yra tas, kad, pavyzdžiui, kiekvieną, jeigu gydimo lygmenį paimkim, ne, kad ir, vat, pavyzdžiui, ne, Ir kai kurias mantras gali išgydyti kai kurias ir ligas žmogaus. Nes atliekant, man, atliekant mantrą yra, tai yra dirbama su energija, tam tikra vibracija, kurią žmogus tiesiog savyje augina. Ir būtent e, ta energija eina į tas priežastis ir žmogaus gyvenimas keičiasi, jeigu teisingai mantra yra atliekama. Tai va, ir mes dabar pakalbėkim apie tokią temą, kad mintis ir garsas gali reikštis keturiais pagrindiniais lygmenimis. Šio spektro pradžioje yra girdimas garsas, pabaigoje yra tik tai mintis. Vat e, kokia energija pas mus yra, atkreipkite dėmesį į tą mintis. Ar daugiau minčių yra tokių žviesių, ar daugiau minčių yra tokių pilkų, rudų, tamsių. O čia reikėtų vat, kiekvieną kartą. O čia gale yra duotas e, lentelė dienoraščio, kurie pildo ir čia užrašyta reiškia. Tai paskaitysiu jums. E, pavyzdžiui, kilintą valandą atsikėlė iš lovos. Šeštą. Kelintą valandą, kiek valandų mėgojai? Tris. Kiek laiko meditavai? Dešimt minučių. <laughs> Jokauju. Bet toliau įdomi yra. E, to, pasakysim, e, kiek kartų sumelavai? Kiek kartų ir kaip ilgai pikai? Nu, tokie va yra. Jeigu tai darai, parašyta, kaip nubausi save. Įsivaizduokit, nubausti reikia save. Nu, vat, žinot, kaip jogai baudžia save. Jeigu patingėjo vakare pasimelsti, kitą rytą reiškia, pusryčių negaus. <laughs> Neduosim pusryčių. Be pusryčių iki pietų. Auklė šitaip Jokių nuolaidų. Čia meilė savo yra. Gintarė, žinai, ne? Kaip... Su vėlavimu. Jeigu vėluojam kažkur, pas, pasakėm, kad ateisim, ne? Vat pažadėjom kažką, neįvykdėm. Aha, reiškia, reikia neduoti saldumynų. Kavos savaitę negers. Kiek laiko praleidai blogoje draugijoje? Kokią durybę ūkdai? Kokias įdas bandai atsikratyti? Kiek džiapos kalbėjai? Kada nuėjai mėgoti? Nu, nu tai šiaip tai jau vien užfiksavimas e, kiek laiko jau yra sprendimas praktiškai, tu kaip ir nu, iškeli visą tai nu, užfiksuotas dalykas yra. <clears throat> ir tu kaip ir pradedi tada, nu kaip ir, nu, mast, rinktis aiškiau, o kai, pavyzdžiui, neužfiksuoji, tok, kaip emocija tokia būna, o, o paskui žiūri vėl tas pats ir vėl tas pats, o kai užfiksuoji, tu paskui matai. Taip priversti karma yra, neaiškia pas tave. Tai kągi, reakcijas tada reikia priimti reakcijas, priimti situaciją, e, jokių būdų ne, negalvoti, nu, nespinduliuoti iš savęs negatyvo, tai yra nepasitenkinimo, pasipiktinimo tokių jausmų nereikėtų, bet suprasti, nu kągi, turiu čia būti, reikia tai padaryti, ką reikia padaryti. A, nu jo. Nu jo. Atsargiai, pavyzdžiui, moteris vyrams turėtų atsargiai spinduliuoti. Nes vyras iš karto jiems įsirišęs. Jo, o šiaip reikėtų įdomiai, e, tokia technika, nu, čia yra ne jogos technika, bet ten, psichotechnika tokia yra, reiškia, jeigu ten kažkas jau prikybo, žinai, jau prie tavęs Tai įsivaizduoju, pagalvoju, ko, jam, ko tas žmogus trokšta, nes kiekvienas žmogus, kai e, kažko tai iš, pas mus kreipiasi, kažko jis tai nori. Ir jeigu mums nepatinka, tarkim, tas žmogus, sakė, paklaus, ko jis iš manęs nori, ko jis vat nori. Taip pat ir jeigu su, ateis mintis, ko jis nori, tada įsivaizduokit tiesiog, kad įsėskit ir taip, įsivaizduokit tą žmogų, kad jis tai turi. Ir e, va, tai suveikia, kad e, atstoja. Nes tu mintise lyg jam suteikiai tai, ko jis e, nori ir jiems dyksta noras kažką iš tavęs reikalauti. Ypač jeigu persikė ir reikalauja, tai čia gali būti ir karminis dalykas, karma. E, nu, tokie dalykai. Būna šiaip dažniausiai su vaikais ar timai žmonėmis, kurie reikalauja dėmesio, pavyzdžiui, vaikas namų žudina dėmesio, reikalauja tiesiog tempia pastoviai. Tai yra reikalai, čia karma tikrai yra. Reikėtų tą dėmesį suteikti, nors tas laikas ir neleidžia iš kitur. Ir kartais tai gali būti didžiulis išbandymas. Tai va, tai... Mm, tokiu atveju, tarkim, jeigu yra toks atvejis, tokia situacija, pavyzdžiui, jeigu atliekant OM, mintise atiduokit tą situaciją Dievui. Įsivaizduokit, vat, o mm, ir mintėse, atiduokit. Tiesia tau valia, nu, taip ir, tipo, paleiskit prisirišimus vis. O išoriškai reikėtų, reiškia, nu kągi daryti tai, ką reikia daryti. Jokių būdų nespinduliuoti sudirgimo, pasipiktinimo, tų vibracijų. Tai kaip sako, reiškia, mūsų karma yra tai, kaip mes reaguojam nulėmė, ar tas tęsis ar ne, taip kaip mes reaguojam. Jeigu į darbą ateina pastovi nepatenkinti, net jeigu fiziškai išeisim iš to darbo, e, reiškia visiems mes laiku bėgant sukursim panašią situaciją kažkokią. Gali keistis kažkiek, bet e, daugmaž panašiai bus. Nes mes per savo vidin, vidinį išspinduliavimą pritraukiam būtent tas aplinkybės. Tai va Būtent garsas, tarkim, mantros e, praktika, tai būtent jį ir kom jį padeda, kad būtent mes pradedam reaguoti pozityviai atitinkamai. Tiesiog pats reagavimas pozityvus, tai reiškia, mantra pripildo mūsų esmę, tai reiškia, kad mantra galų gale veikia mūsų mintis. Tai jeigu savo, tarkim, mintis pastebėjus, Jeigu jų yra daugiau rudų, pilkų, o šviesių labai nedaug, tai vat, e, pagal tai, galim, jeigu mantrą atliekam arba melžiamės, malda tas pats panašiai veikia. E, tai tiesiog daugiau šviesių minčių mumise yra. Pilkų, liūdnų minčių mažiau, o rudų tokių, vat, rudos mintis tai būtų tokios pagėža, vat, tokios vat, kažkokie vat, e, nesėkmių linkėjimas kitiems, vat, nu, vat toks laukimas, kad kažkam nepasisektų tokios va, yra mintis. Pagėžingos mintis, toks piktas. Va. O jau juodos tai prakeikimai. Jau eina, kai kuomet pra, prakeikimas eina tiesiog. Mintis tokios, nu, reiškia, kad mes norime mintimis sunaikinti žmogų sunaikintą objektą, agregorą, bet ką, praktiškai čia jeigu emocija įsijungia, mintė eina pirma mintis, paskui emocija. O būna, kad emocija pritraukia mintį irgi. Dažniausiai taip ir yra. Todėl emocinį kūną reikėtų palaikyti harmoningą. Tai irgi padeda mantra. Tai yra būtent turėtų padėti, pavyzdžiui, atliekant om, Na, tiesiog jūs galite atiduoti visą savo neharmoniją Dievui. Visą savo emociją. Pat, atiduokit jam. Bet e, tuo pat metu turit stengtis elgtis kaip priklauso. Nu, tiesiog dėti pastangas ir, ir tada vyksta apsikeitimas, tada pagalba yra. Todėl yra sakoma, reiškia, Dievas padeda tiems, kurie patys savo padeda. Man kaip patinka šitas. Jeigu žmogus pats savo nepadeda, Dievas nu nepadės. O kai tu savo pats padedi ir pagalba ateina. O tai čia va taip yra. Jeigu tu darai kažką, asanas darai, kažkokias ar meditacijas darai, nesigauna ir tu tada sakai, aš Dievė padėk. Ir tikrai ateina pagalba. Bet valią reikia išlaikyti. Taigi, Džiapa meditacijos metu <clears throat> mes keliaujame nuo žemiausios formos iki, iki aukščiausios. O tai yra, matot, čia pas mane yra dabar mala. Ja padovanojo vakar man, nu, ne man, jogos centrui padovanojo. Taip kad gali jogo e, naudoti, gali. Vakar jogos centrui padovanojo šitą. Nu, tokia jo. Budistinė čia yra va, budistiniai išsiskiria tom, kad va čia yra atskirimai. Va tokia va. Matot, va tokia va yra. Ir, ir tiesiog mantra yra atliekama su mala, mes jau praeitą kartą kažkada kalbėjom, aš, e, skaičiuojama tiesiog. Ir tai padeda išlaikyti susitelkimą. Tai va. Ką? Tai čia praktikom yra, skirta tam tikrom praktikom jau. Čia yra 108 šitą malą. Taigi, e, ir yra, kaip ir reiškia, mes iš pradžių garsiai, tarkim, mantrą, jeigu atliekam garsiai, ne? Jis e, sanskrito kalboje būtent e, garsus, girdimas garsas, vadinasi vaikari garsas reiškia, tai yra konkretus. Pavyzdžiui, aš dabar kalbu, garsas tai reiškia vaikari. <clears throat> o kuomet jūs e, klausotės, jūs mintise irgi kalbat. Jis vadinasi madhjama, mentalinė vibracija. Po to eina pašianti ligmo, Reiškia, kuomet, pavyzdžiui, pas mane pastovė, aš tą lygmenį klausausi jūsų, pavyzdžiui, šitam lygmenį. Ir aš tada po paskaitos jūs išėjai ir sakot, blemba, visus atsakymus gavau. Na, nu, ką norėjau, tą gavau. Pas mane ypatingai šitam lygmenį aš dirbu per paskaitas. Jos vadinamas intuityvės. Ir ketvirtas yra e, para lygmo, aukščiausias E, tai yra tiesiog e, ta dvasinė tyla, pilnatvės tyla, iš kurios, aiškiai, vis, vis, visa gimsta, visas ligmuo, visi lygmenys garso. Tai va yra keturi lygmenys vaikari, tai yra garsus, garsas ištartas, matchiama, tai yra, kuomet mes mintise dėstum, taip, mes iš pažiūrėjų mintise reikia paklausti, kažkas formuojam, tada ją... Ja, ištransliuojam. O pašenti tuomet ir yra e, būtent ta, e, tai, kas eina iš gilesnio mūsų ligmens, tai ko mes, mes sėdėm, sėdėm, staiga atėjo kažkokia, vat, tiesiog pup, burbliukas iššoko ir mes pradėjome apie jį galvoti. Tai būtent iš pašenti ligmuo. <clears throat> yra tokių jogų, ne čia mystikų, kurie šitą lygmenį ypatingai valdė yra ir jie prieina prie jūsų ir jie pradeda jums sakyti, ką jūs galvojat, nu, skaityti mintis. Tai yra manipuliatoriai. Taip gali daryti. Yra... Va, to ketvirtas tai jau yra grinoji energija. Pavadinkim taip, reiškia, kuomet va, ta tyla, kurią mes galbūt kažkiek patiriam. Va, šiandien darėm 108 om, ir po to, reiškia, 5 minutės soham. Tai va ta tyla, va, kurią mes pat, reiškia, mes stebim mintis ir mintis visokias eina, ne, mąst, kažkokia, nu, va, tas madhijama e, garsas yra. Po to reiškia pašenti, tai yra tie tokie, kaip sakant, nu, vat, kaip ir vaizdiniai tokie, va, tie visi, visi tokie, tai va, tokie va, kažkokie intuityvus, ir paskui vėl mes protas pagauna, pradeda galvoti. Tai va, o visas e, tiesiog e, e, garsas išeina iš tylos ir galit, pavyzdžiui, jeigu meditaciją darom, vat, kad ir va, iš, iš kitos salės išėjo ne, žmonės, jie gali kalbėti kažką, bet tai jūsų neliečia. Jūs suprantat, kad jūs esat kitam lygmenys, jūs esat to, to, prie tos tylos jau arčiau. Ir garsas ateina ir jis yra lik žemiau. Nu, jis yra grubesnis, tai jūs esate biškai supilesniam lygmenį, jūsų tai neliečia. Samskaras apima praktiškai visus tris. Šiaip tai samskaras yra matjama pašenti lygmenį, tai yra pasąmonė. Samskarai yra labai įdomus toks dalykas, tai yra, reiškia, yra samskaros, tai yra jie kaip įpročiai, yra charakterį mūsų sudaro ir, ir, ir kada, kada bus paskaita apie karmą. E, pa, jums e, va, ten panagrinėsim, kaip samskaras susideda ir ten visa struktūra. Reiškia, eina impulsas. Reiškia, tas impulsas e, gauna energiją, jis jau prigauna vaizdą. Panašiai yra samskaros veikia kaip grūdas. Reiškia, yra grūdas, sėkla visur yra. Kaip ir lygų sėkla yra, taip ir gerų savybių sėklas yra. Tai vat, e, yra samskaros geros, yra samskaros tos, kuris sukelia mums kančias. Tai vat ir jos pirmiausia dikt pradeda. Digimas. Tu gali, pavyzdžiui, yra augalai, pavyzdžiui, at kurios e, daržą kapliuoja, tik tai vat, nukerti ne, tą viršūnėlę, o šaknį palieki, po to vėl išauga. Tai va samskara, va, toks dalykas yra. Tai tu gali nukapot kiek nori, žinai, ten kvepuoti ar kokias ten praktikas atlikinėti. Jeigu tu sėklos nepaimsi, kuri yra mūsų mentaliniam kūne, o gal dar giliau. Tai praktiškai va, tas vėl auks ir auks. Nu, tiesiog vėl duos žinia. O tai gal geriau paimti kaip tą žolę, paimti už, ops, Ir kur ta šaknelė? Aha, aha, knysam, knysam, pakol mes ją išrenkam, kaip daržė. Būna tos žolės, pikdžiulės. Išraunam, kad nebūtų jokių, už, nes iš tų vėl pradės aukti. Tai va, samskara būtent irgi susidaro iš, nu, va, ta, ta, ta dalis, grūdas yra ir jį auga nuolat, kai tik gauna palankės sąlygas. Pavyzdžiui, samskara, pavyzdžiui, pas vyrą, ne, pavyzdžiui, vyras, kai jis yra vienuolynai, ne, va, vienuoliai, ne, kodėl šiais laikais vienuolynai neįmanoma yra. Kad vyras, tarkim, būtų vienuolis ir išlaikytų suteltą protą, atliktų praktikas, jis neturi moterų matyti ir kalbėti su juom. Nes kai tik, tarkim, pas normalų vyrą, kuris, tarkim, ne, nu, vienas jau yra, užtenka pamatyti moterį, pradės samskaros tos. Nu, kaip, viskas automatiškai. Panašiai kaip, žiūrėkit, žmogus alkanas yra ir jis e, pamato, kaip ten, jeigu mes pasnikaujam, tarkim, e, apribojam savo fizinį kūną, ne, nuo maisto fizinio, bet e, jeigu pamatom net nupieštą paveikslą maisto skaniai, kažkokią nuotrauką, tai praktiškai protų užtenka, kad pavalgyti. <laughs> jis pasimaitino jis savo prisiminimais energijas gauna tam tikros iš maisto. Todėl reikia apriboti, reiškia, save net, jeigu nori. Nu, yra, bet čia tokių vat, dalykų, kad jokių vaizdinių nebūtų. Tai va lygiai taip pat, reiškia, tos samskaros, jos tokias, tik patenka tam tikrą, tarkim, situaciją ir jos duoda, reiškia, žinoti apie save, jas pradeda aukti. Ir žmogus ne, nu, galbūt nenori, kad jos auktų. Jos pradeda, reiškia, gali prieš valią net vystytis, eit pradėti. Būna, pavyzdžiui, pykčio samskara, kaip yra, pavyzdžiui, pyktis. Šiaip tu gali žmogų erzinti, erzinti, erzinti, bet jeigu tu, pavyzdžiui, paimsi jo, nu pas mane, pavyzdžiui, jeigu koks nors, tarkim, daiktas, knyga kokia reikalinga padėta, jeigu ten žmona tvarko, sutvarko, žinai, kokią spintelį įdeda, man užtenka, kad aš užpykčiau. <laughs> ir, biškai, taip, kur knyga? <laughs> pareikalaučiau, žinai. Tai va, užtenka situacijos, kad iš mano kažkokia pykčio samskara iškiltų. Tai va, bet e, sąmoninga valia dar yra ir tu ją, ja, tu kažką turi daryti su tą energiją jau. Tai va tos e, savybės, va tos samskaros tokios yra. Pavyzdžiui, e, va, toks įdomus dalykas, pavyzdžiui, kaip samskaras susiformuoja E, vat, e, yra, ne, vaikai yra, ne, ir, mm, reiškia, atsimenu, kaip ne, neturėjau vaikų, buvo, va, tai vaikai, vaikai, ne, o dabar, reiškia, pamatau mm, vaikus, iš karto kažkokia jausmas kyla. Reiškia, e, nesvarbu, kad svetima. Toks kažkoks, tai, va, toks jausmas, nes, nu, aktyvinasi samskarą. Tai yra visai gera šita, <laughs> netrukdo. Tai vad jogas, tas samskaras, jis iš, kaip daržas yra, vad duodamas toks pavyzdys su daržu. Ir, e, ir jis turi būtent tos samskaros, kurios e, geros, jis reikalingos, nes kitaip, nu kaip, e, reiškia, gyvybės nebus. O tos, kurios pikdžiolės arba parazitinės arba lygos, lygus samskaros, jas reikia išravėti, jas reikia išimti. Ir sėklą net šaknį pašalinti. Vien nu, valios neužtenka. Nu tai va, tai yra valios. Tai dabar žiūrėk, reiškia, žiūrėk, aš to paaiškinsiu tokį dalyką, žiūrėk. Ir reiškia, jeigu mes e, paimtumėm e, vat, žmogaus struktūrą, yra, reiškia, yra tas, pavadinkime, mūsų siela. Taip, po to eina budhi, E, tai reiškia mūsų tas aukštesnis intelektas. Aukštinis aš. Po to eina, reiškia, mūsų e, mentalinis kūnas. Arba teisingiau kauzalinis priežasčių kūnas. Po to eina mentalinis kūnas, po to eina astralinis kūnas, po to eina eterinis kūnas, po to eina fizinis kūnas. Tai, va. tai dabar e, reiškia, žiūrėk, kai mes sakom om, pavyzdžiui, aš ketinimą sakau, bet, nu, tai išgydyti reikia tą kažkokią tai įdą, pavyzdžiui, pas, nu, pykčio, ne, o tai yra pyktis, kažkoks va, toks nepasitenkinimo jausmas ir pyktis. Ir tai reiškia, aš sakau om, tai reiškia aktyvinu sielą, tada išreiškiu ketinimą ir tada energija eina į tą priežastį. Ir dabar tik tai klausimas yra, ar tu sugebėsi pamatyti tą priežastį. Suprantate? Todėl visai neblogai yra, aš naudoju tą dalyką. Vat kaip ir va, šiandien tą knygą įsigijo apie lygas, ne, nu, tai kažkoks pamastymai žmonių, kurie, e, tarkim, gydymus ima, kad, e, na, nu, pavyzdžiui, va, tokia mentalinė struktūra yra. Ne? Tai labai padeda. Yra, pavyzdžiui, antropotiosofijai, antram, trečiam tome, antram ir trečiam yra tome apie irgi kai yra pa žmogų kažkokie, tarkim, mąstymas, prie kokių tų veda pasiekmių. Tai tu tada ir, reiškia, tu turi, tam, kad pilnai būtų išgyjimas, samskarą pakeisti kitą, turi fiziškai kažką daryti. Prašyti pagalbos ir fiziškai. Ir ieškoti supratimo. Ta energija, ta vieta negali būti tuščia. Turi būti užpildyta užpilta supratimu, tai yra patirtim. Liga e, žmogui einančiam keliu nėra priešas blogis. Tai yra tiesiog tai, kas padeda e, plačiau suvokti. Neleidžia užmygti savotiškai. Net to blogo, kas neišėti į gerą šiaip. Turit problemą, ta problema jums skatins kažką tai daryti. Tingėti neleis. Tai va, spręsdami tą problemą, žmogus evoliucionuoja, tobulėja ir eina į priekį. Taigi, jeigu mes, pavyzdžiui, pasiekėm, pavyzdžiui, atliekam, žiūrėkit, dar toks momentas, om, atliekam 108, paskui kvepavimas ir mes jaučiam proto tylą. O toj tyloj galite išreikšti ketinimą. vat, ketinimą išreikšti, kad norit kažką, vat, vat, įdą kažkokią ar kažką. Ir reiškia su pasiruošimu iš tikrųjų realiai keistis. Tada energija, reiškia, apims viską ir tada veiks. Tai vat, tokie dalykai yra. Kaip garso vibracijos naudojamas meditacijoje? Džepa meditacija. Džepa sanskritų kalba reiškia kalbėjimas. Džapa meditacija tai yra, kuomet mantrą kalbi ir tu kaip ir įsiklausydamas į tą garsą, įeini į tam tikrą pakitusią sąmonės būsiną gilesnę. E, tai metodas nukreipiantis sąmonę nuo žemiausių ligmens iki aukščiausių prie grinosios minties. Garsiai ir mintise kartojama mantra perkelia praktikuojantį į telepatinę transcendentinę būseną. Telepatį pašenti ir para. Pašenti tai yra būtent tas, e, kai dialogo nebėra, tiesiog yra suvokimas tam tikras. Vat suvokimas pašenti, tu tiesiog suvoki. Žemiau, jeigu einam, dialogas yra, žemiau einam, garsas yra, ką aš dabar darau. Tai vad, žiūrėkit, dabar e, reiškia, pas, vat tai, ką aš jums kalbu, žinot, iš kur ateina? Iš tylos ateina. Eina iš tylos tam tikras impulsas, jis priima tam tikrą vibraciją, kuri man ateina mintis, kurias aš turiu jums pasakyti. Transliuojasi taip. O taip, pas mane taip yra. Tai va. Jeigu ne iš ten ateitų, tai būtų, reiškia, iš to vidurinio ligmens jums būtų neįdomu. Jūs sakytumėt, ir tai aš pats galiu pasiskaityti. Nu, tai kas čia? Viskas parašyta, aš pats galiu. Tai rašyta irgi panašiai? Mm, yra įvairiai, ten šitą momentą reikėtų, e, yra, yra žmonės, kurie, jie būtent tas pašenti ligmuo, tas vadinamas pasamoninis, ten e, yra įvairių agregorų. Yra, yra agregorai tenai. Ir tiesiog žmogus gali iš to agregoro transliuoti. Yra laisvai, va taip yra. Bet jeigu transliuoja iš egregoro, tai paprastai taip yra. Egregoras visada renka žmonės. Nori pajungti žmonės. Tai aš tada sakyčiau jums, būtinai reikia čia būti šivanandas, o čia va, idealų yra tas anas. Įkvepinėčiau jūs, kad tik jūs čia būtumėt, eitumėt kažkur čia, va, tą mokymą praeitumėt ir taip toliau. Nu, tai jis tiesiog agita, agitaciją paprastai užsiminėja, Hebra. <laughs> Propaganda. Nu, religiniai veikėjai nori savo religiją patraukti žmonės, arba vėl ateistai nori atvirkščiai, reiškia, savo agregorą patraukti. Žmonės paprasti vėl kažkur sako, kam čia stengtis, žiūrėkim televizorių ir taip toliau, žinai, irgi toks agregoras yra. Ir jis yra va, tam pašventi ligmenį. Jų yra daug ir ten visas, va, kaip tik sa, kitą savaitę bus semin, mažai kėsi seminaras apie agregorus, jis kaip paprašė. Tai, o kad turėtų jie agregoras, e, kuris turi tą ketvirtą lygmenį, tai ne visi agregorai turi tos lygmenys. Tai, va, tai tas, kuris turi, jis yra, e, jam nesvarbu yra. Jis tiesiog tie, tie, sako tai, ką reikia sakyti, nerėžo žmonių. Nes jam nereikia energijos žmonių. Pavyzdžiui, man nėra skirtumo At, iš vienos pusės. Visada dvigubai yra. Nėra skirtumo, kiek ateina žmonių. Kartais, kai ateina va trys esat, galima gilesnės temas panagrinėti ir man tai yra meditacija. O kai ateina kokie dešimt, ten negali žodžio praktiškai pasakyti, nes negalima per daug pasakyti, neleidžia, net neina. Kai neina, jis sėdi, galvoju, Dieve, ką dabar pasakytėm žmonėms. Nu, būna nepaprasta. O tu vat, kartais su vienu žmogum gal geriau. Tai va, tai yra. Taigi, reiškia, garsi mintise ar mintise kartojama mantra perkelia praktikuojantį į telepatiją transcendentinę būsną. Jis nejunta laimą, bet jis pats ją tampa, tiesiog Palaima, nu čia man tas nelabai priimtinas dalykas, kad čia visur apie tą palaimą kalba, žinai. Džiaugsmas yra, bet tas džiaugsmas labai įdomus yra. Jis gali visiškai nepatikti mūsų protui, mūsų įpročiams, charakteriui tas džiaugsmas. Tai va, čia va, labai va šitoj knygoje, va, tarkim, Šivanandos va, apie tą palaimą. Palaima, palaima, nelygu šiaip jau ir euforijos, kurios labai yra, pavadinkim taip, nesusijėtos su aukštais lygmenimis. Tai aišku, čia turi pamenyti tas. Taigi, palaima kaip narkotikų, žinai, paima, susileido, a, palaima. Man toks atvaizdas, žinai, <laughs> tokia samskara. džiaugsmas kažkaip, ne, nu, nu, džiugesis, harmonija, va, harmoningas džiaugsmas. Va, nu, toks yra. Tai va, yra. Dar vienas labai svarbus momentas atliekant om arba kitas mantras - atsidavimas, būtent aš apie ką. Jūs, reiškia, žmogus turi šimtų procentų būti atsidavęs Ats, Dievui. Aukščiausiams aš, aukščiausiam aš. Ne kažkokiam agregorui, nes yra Dievas kaip agregoras. Bet būtent tam šaltiniu, jūs galite pasakyti, aš kreipiuosi tą šaltiniu, kas yra mano ištakos. Mano sielos ištakos, o va į ten aš kreipiuosi. Tai aš įvardinu, kas yra Dievas. Jūs galite net taip pasakyti. Yra, pavyzdžiui, Dievo vardus, pasigrobė Gregorai, pavyzdžiui, Krišnos vardas yra Gregorų čia Lietuvoje pagrobtas žmogus egregorui melžiasi, o ne pačiam, pavadinkim, tai, kas yra Krišna. Būdos egregorai irgi yra įvairūs. Užgrubė tą vardą, ją žmogus kartoja ir tą energiją savo siunčia tiem egregoram. Todėl mantras irgi reikia gauti iš to tikro nu, mokytojo. Jau gaus žmogus mantrą iš netikro mokytojo, tai bus jis pajungtas prie Gregoro. Ir atsimenu, kai, kai buvo laikas, e, tiesiog aš e, daug metų atlikau mm, Hari Krishna Mahamantrą. Daug metų. Ir gyvenimas taip klostėsi, kad e, tiesiog aš labai žiauriai pradėjau sirgti ir, ir su psichika jau problemas buvo prasidėję tam tikros. Nu, tiesiog nu, rimti dalykai ir aš Nuėjau pas tą mokytoją, kuris davė, aš sakau, aš, nu, ačiū viskas, <laughs> viso gero. Nu, ir man toks palengvėjimas, jūs neįsivaizduojat, kai atrodo, nuo galvos nuėmė kažkokį, kažkokį tai, nu, toks vaizdas, kaip koks buvo uždaryta galva. Matau, kad atidarė, atidarė laisvė tokia pasijuto. Nu tai man, aš ar suprantat, kaip man nebebuvo kur dėtis, ar, arba gyvas, arba negyvas. Ar ne? Jeigu aš toliau būnu, aš dus, dusau, aš ten vargau. Ir tikrai, tikrai, va, kaip agregorai, va, pasiema, Dievo atrodo, nu, tas Mahamantra tai yra tobula mantra iš tikrųjų. Yra žmonės, kurie, pavyzdžiui, mano draugas Martinas, e, Driukas kartoja, jis džiaugiasi ir jis visai negregorė yra. Jo tam antrajam veikia. O tie žmonės, kurie agregorija, jie vargsta. Tiesiog agregoras visą gyvybinę energiją per šitą mantrą susirbi su jiem. Taip kad atsargiai e, su agregorais. Galima ją paimti tą mantrą ir geriau šitaip. Jos nereikia gauti iniciacijos. Om nereikia mantrų iniciacijos. Hari Krishna mantrai nereikia iniciacijos. Soham ir Hamso irgi nereikia. Omane padmihum irgi nereikia. Jūs galite, tada tik reikia pasakyti, aš kreipiuosi patį tą šaltinį ir nu, per tą mantrą. Ir viskas gerai. Egregorus tuos praeisit, kurie nori mūsų energijos, pajungti mus. Maldos idealų yra. Maldos. Vat ir tos vat, antropoteosofinis maldos yra idealų. Ten yra neįvardyjama. Tiesiog žmogus pats vardą Dievo turi pats turėti. Ten tiesiog paprastai yra sakoma. Tai va, galima naudotis Kristaus vardu, bet irgi reikia atsargiai būti, nes agregoras iš karto yra krikščionybės, kuris irgi irgi sakė, tai čia tečia, tai ir pradės to ten mintis, siunčia mintis, abejonės ir toliau. Neteko pastebėti tokių dalykų. Pabandykit e, vieną savaitę skaitykit budistinę knygą kitą savaitę krishnaistinė, trečią savaitę kokią ten, kokią jogų. Labai nu, pamatysit, kaip agregoras sakys, ateik, ateik čia, čia, ateik čia, čia. <laughs> ir kai tik tai kitą skaitysit, jeigu, pavyzdžiui, kokią vaišnavišką paskaitą, skaitysit krikščionišką, tai tas abejonės kels jum, abejonės, ten karas tarp jūsų vyks agregorai, piksis tarp būtent, nu, mintise, jau jausmuose. Ir Jurga Ivanovskaitė skaitėt kokias knygas jos kaip. Ten yra moteris, kuri būtent du agregorai - krikščionybės ir budistinis pykose. Ir moteris apsirgo numerį vėžių. Ir galų galę suvokė, kad nu, at, jeigu tu gimėjai Lietuvoje, tavo sistemos yra, nu, apamai e, krikščionybė. Tas pats iš tikrųjų, nu, jeigu esmę paimta pati ir ji galų gale sugrįžo. Bet jau lyga buvo įsivažiavusi. <clears throat> Taigi džiapa Dievo vardai tai yra vienas iš tiesiausių kelių į savęs pažinimą arba universalę sąmonę. Džiapa meditacija šalina protų nešvarumus, tai tas būt sėklas, reiškia įdų. E, e, e pyktį, godumą, aistras, kitus nešvarumus, kurie užtemdo šviesą. Aiškia, <clears throat> šiaip tai žmogus, kuris atlieka, tarkim, antrą arba maldą atlieka, arba metasę, jis, jo aura prisipildo šviesos, tokiu, nu, šviesios mintis. Nu, prisipildo tiesiog. Nu, ima, tiesiog ištirpdo savimi tavo negatyvą jau kažkokį. Viešpats nėra individuali būtybė. Mes individualus esame. Ir mūsų ta individuali byla kino. Kitą gyvenimą mes turėsim kitą vardą, kitą tautybę, kitą vėl kažkokią odą, spalvą ar formą kūno. Bet e, užduotis yra ta, jeigu mes čia gimėm, čia būtent yra, mm, yra žmonės, kurie sako, va, nesvarbu, kur tu gimėjai. Svarbu, kaip pasakyti, tu gimėjai, turi šeimą, turi tėvynę, turi pareigas atlikti. Per tai auga siela. Nu, jeigu tai atmeti, bėgi kažkur, neaišku kur, tai tu kažko tai neatlieki. Bet čia pas kiekvieną labai individualiai yra. Dievas yra tam tikra patirtis, kuri atsiveria tik susiderinus su tam tikrų ilgių bangomis. Tai yra čia e, būtent džiapas meditacijos metu, tai yra, yra vyksta pokytis mūsų sistemose, smegenyse, auroje, meridianuose tiesiog. Ir žmogus e, pradeda jaustis vientisas, vientisas. Tarp Dievas, tai kaip jis įpažįsta, tiesiog gyvas patyrimas, pavadinkim taip, Dievo, neįsikalbėtas, o tikras. Ir tu tada supranti, kad nu niekam negali įtikinti kito žmogaus, kad yra Dievas ar nėra Dievas. Yra tokia vakar, kaip tik seminarą skai, skaičiau Kaune apie mm, ten tokius, ir tokia citata buvo, reiškia, kad e, šetonas atsiranda ant savo tiesą įrodinėjančio <clears throat> angelo lūpų. Ten įrodinė putas yra. Ir tai tas putas pagimdo šetoną. <laughs> Kai tik tai žmogus pradeda įrodinėti kitam kažką, įtikinti bando, praktiškai jis jau yra neteisus, jis yra iš, jau išėjęs iš švie, negali, šviesos kelio. Tai yra visi pamokslautojai, kurie bando atversti kitus, jie ne visada šviesai tarnauja Dievo vardą, tardami. E, Džiapas sukuria protę mantrą atitinkančios dėjybės formą. Tai būtų ne tai, kad mes drambliu tapsim, jau ganešos, arba kaip Krishna tapsim. Tiesiog tos savybės mumise vystosi. Mes turėtumėm, jeigu, pavyzdžiui, mes pasimsim mantrą kažkokią, atliksim, ne, reikia pasidomėti tos e, būtent mantros, kokias jie savybės ūkdo žmoguje. O ką jį duoda? Pavyzdžiui, Hari Krishna mantra džiaugsmą tuo turėtų reiškia džiugus žmogus, pozityvus ir džiugus ir lengvas žmogus, bet tuo pat metu gilus filosofiškai. Va tokį žmogų daro Hare Krishna mantra. Džiugsminga šiaip. Pozityvų žmogų daro, bet tuo pat metu giliai filosofiškai išmintinga. Tai va tai ir va, praktikuojantis tą mantrą žmogus turėtų va toks tapti viduje. Tai yra būtent e, tos savybės pas, pas žmogų pradeda reikštis. O tai yra tikras, va, tikra praktika. Nu, tai va, tie agregoriniai vadiname, aš juos vadinu agregorinės. Jie ten tokie, jie tikrai tokie, ten, ten yra sektantai ir, e, atvirai pasakius, vienas kitas normalesnis yra tenai. Fanat, fanatikai tai ir gazina žmonės linksmumo. Linksmi? Nu, tokie. nu, tai taip, jie turi šipsuotis, ten taip priimti, taip turi. Tu, jeigu eini gatvę, turi šipsuotis, kaip kibin žmonės, jis taip šipsuotis, kaip cirkas eina. Nu, tai irgi, vat, rodyti. Ir neįmanoma Taip, ten yra. Ten pagauna, aš tik ten žinau visą. Per, ne, neimkit maisto, neimkit tikrai, jie dalina ten tuos visus, nieko neimkit knygučių. Kaip, e, palauk, kas čia pas mane atvažiavo draugas? Čia klaipėdu, vat vardu neprisimenu kas. Sustinku, žiūriu, knygutę laiko rankoje. Nu, ta krišnaistu, sako, aš kur tau čia, sako. Nežinau, sako, priejo žmogus, sako, nori knygutės. Nu, paėmiau, sako, dabar pinigus duok. Nu, kažkaip dovanoju, nu, visokių manipulacijų jie tos. Va, taip. Nu, sako, kur jis yra, aš jau būčiau gražinęs, žinai, tos pinigus. Tam sako, nebe, nu, žinai, pagauna žmogo nepatogumo. Nu, kaip čia dabar, nu. Ten iš pradžių klausia, ar tu nori tos kažkaip, ar taip, nu, man, tą NLP naudoja. Nu, tai kurgi, žinai. O su maistu reikia labai atsargiai, tai per ypač šventės dalina rutuliukus tuos visus, tai reikėtų labai atsargiai. Ten yra įdėtos mentalinės programos. Ten nieko nepilo, jokių. Ten. Tiesiog įdėtos mentalinės programos, kurios suveikia galvos centrus. Ir žmogus tiesiog gali sukti taip galvą, kad e, Jo, daro, paskui viską tą pritraukia žmogus. Jo, jo sužavėti o, ir agresyvus. Mhm. Tai Taip, nes e, pradeda eiti mintis. Tai Gregoras atipagauna, jis parašys mintis, o žmogus nesąmoningas yra. Neatskiria, kur jo mintis, kur ne jo. Siunčia, žinai, ateik, ateik, ateik, ateik, ateik. Ir viskas. Jis dar kartą, dar kartą ir viskas, ir nueina. Mhm. Pradeda atskirnėti. Tai yra būtent sek, sektos požymis yra, kad, e, reiškia, pradeda jo kištis santykius, pavyzdžiui, e, nu jau čia sekantis etapas ir svarbiausia yra sistema ten tokia kad tu ateisi jie tau šypso